Toe Sanballat oor dat ons die meer bou, het hy baie kwaad geword. Hy was ontsteld en hy die jedeers gespot. Die ander ambtenare in die leer van Samaria het gehoor wat hy sê. Hy het gesê, wat doen die jedeers? Hulle is zwak en beteken niks. Wil hulle alles self reg maak? Wil hulle offer? Wil hulle alles op een dag klaar maak? Wil hulle die klippe wat zwart gebrand is, onder die hoope grond uithaal? Hulle kan niet dit doen nie. Die Ammoniet op Joab was langs Sanbalat, en hij het gesê, as hulle dit recht kry om die meer te bouwen, dan zal een jakals dit kan omstamp als hij teen die meer spring. Ek het gebid en gevra, ons God, u moet luister hoe spot hulle ons, u moet hulle vijanden vir hulle laat spot. U moet hulle gevangenis laat word in een ander land. U moet hulle straf, u moet hulle sonde vergewe nie, nooit nie, van hulle het ons gespot omdat ons die meer bouwen. Ons het aangehou om die meer te bouwen. Die meer was die helft zo so hoog soos hy moes wees, en die mensen het fliks gewerk. Sanballat en Tobia en die Arabieren en die Ammonite en die mensen van Astot het baie kwaad geword toe hulle oor dat die Jedeers die meer recht maak en dat dit goed gaan met die werk. Hulle het gehoor dat amper al die stukkende plekken in die meer weer reg is. Hulle het saam plannen gemaakt om oorlog te maak tegen Jerusalem en om alles in die stad dier mekaar te maak. Ons het gebed tot ons God en ons het elke dag en nacht mensen laat wachtstaan om te kijken of ons vijanden kom. Die Jediërs het gesê, die mensen wat die klippe moet dra, word moeg, en daar is groot open grond wat hulle moet wegdra. Ons zal niet die meer klaar kan bouwen. nie. Ons vijanden het vir mekaar gesê, ons sal tussen die Jediërs wees en ons sal hulle doodmaak voordat hulle iets sal weet of zal zien. Dan zal die werk kan ophouden. Partij Jideers wat nabij ons vijanden gewoon het, het voor ons tienmaal kom sê dat ons vijanden van al die kanten kom om ons aan te val. Ik het toe vir die mense gesê hulle moet gereed staan achter die meer op die gelijkplekken, elke familie moet zwaarde, spisse en pijl en boe hee. Ek het vir die belangrijke mensen, die leiers en die ander mensen, gesê, jylle moet nie bang wees vir die vijanden nie, jylle moet onthou dat die Heere bij ons is. Hij is groot, en allemaal moet bang wees vir hom. Julle moet veeg vir julle broers, vir julle seens, vir julle dochters, vir julle vrouwen en julle huise. Ons vijanden het gehoor dat ons weet van hulle plannen en dat ons weet dat God hulle plannen laat misluk het. Ons het toe allemaal teruggegaan naar die muur, elkeen het sy werk daar gaan doen. Vandaar die dag af het die helft van mijn mannen gewerkt en die andere helft het gereed gestaan met spiese, skulde, pijl en boe, en harnasse. Die officieren het gestaan achter al die mensen van Jeda wat die meer gebouw het. En die mensen wat die klippe moest dra, het klippe gedra met die een hand, en in hulle ander hand het hulle een wapen gedra. Die mannen wat gebouw het, het hulle zwaarde teen hulle hepe vastgebind, en die man wat die ramsoering moest blaas, was langs mij. Ik het voor die belangrijke mensen, voor die leiders en die andere mensen, gezegd, ons werk ver van mekaar op die muur. Wanneer jullie hoor dat die ransoring blaas, dan moet jullie allemaal bij mekaar komen bij ons. Ons God zal voor ons veg. Zo so het ons gewerkt terwijl de helft van ons die spiese gereed gehou het. Ons het gewerkt van dat het lucht geword het in die ochtend totdat die sterren in die aand uitgekomen het. Ek het daar die tijd ook voor die mensen gesê, jullie moet hier in Jerusalem slaap, elke man in die man wat vir hom werk moet hier slaap, zodat so jullie in die nacht kan wacht staan en in die dag kan werk. Niemand het sy kleren uitgetrek nie, nie ek of my broers of die man wat voor mij gewerkt het of die manne wat wacht gestaan het nie. Elkeen het sy spies gereed gehou, ook wanneer hy gewas het.